для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. ты пішаш? — спытаў ён шэптам. Я падняўся, бапёрся на бруствер каля яго ног і даверліва прызнаўся: « Дзённік. Дзённік! Ён здзівіўся: « Ведаеш, на вайне не раіць пісаць дзённік. Ты думаеш, могуць забараніць, устрывожыўся я верачы, што сеня ўсё ведае. Ён падумаў: « Не. Забараняць бадай, што не будуць, але навошта табе? Я не люблю дзённікаў іх хлусяць. Я сціснуў яго калена і горача зашаптаў: « Не, Я напишу праўду. Напішу ўсё, што перажыў, перадумаў. Я пішу для Сашы, а ёй я ніколі не схлусіў. Я хачу, каб тады, калі мяне не стане, Петя! Выкінь з галавы дурныя думкі. Ты думаеш, мы выйдзем жывыя з гэтага пекла? Ніхто не ведае, хто загіне, хто будзе жыць, але ўсе мы павінны думаць пра жыццё інакш, які сэнс у змаганні, каб перамагчы. Усё гэта правільныя словы сеня, але ў мяне прачуванне. Глупства. У цябе проста страх, думаеш, у мяне і ў другіх хлопцаў няма яго. Але мне здаецца, што я пачынаю перамагаць гэтае гіднае пачуццё пасля сённяшняга бою. Бой! Які гэта бой! Пасля яго я адчуваю сябе яшчэ горш, як мы стралялі, а? Ганьба! Ён усміхнуўся. Праўда, стралялі пагана, але, кажуць, першы блінец заўсёды комам. Блінец! Блінец! пачаў злаваць я. У каго ты набраўся такой разважлівасці, такія блінцы нам вылезуць бокам, заўтра можа праз гадзіну наляцяць зноў. Мы адначасова паглядзелі на неба. Колькі часу яно будзе чыстае. вздыхнув і задумліва сказаў: Але за восем месяцаў мы добра навучыліся хадзіць на лыжах, класічна казыраць і толькі страляць з асноўнай сваёй зброі не навучыліся. Усе гэтыя трэніроўкі без баявой стральбы, чаго яны варты? А кідала нават сілуэтаў не ведае, даказвае, што гэта былі Ю-88. Пясоцкі, вы зноў за сваё, не навучылі вас? Нечакана прагучаў знішы голас сержанта Тарных. Шапятовіч, спаць, развінціліся. Не ўсе, значыцца, спяць. Сеня вздрыгнуў, пабялеў і, падняўшыся, панура пасунуўся да свайго дальнамера. У мяне балюча сціснулася сэрца. Стала вельмі шкада гэтага добрага, разумнага хлопца. Зноў за сваё. За што сваё? Што кепскае ён сказаў, чаму часам невукі выскачкі салдафоны ў большай пашане, чым такія, як сеня? колькі ён перажыў за гэтыя тры дні мой друг больш чым усе мы і не скардзіцца не ныя не кідаецца ў паніку а мужна трывае мне хочацца напісаць пра ўсё што здарылася з ім магчыма запісы мае праз сашу дойдуць да яго маці але пачну спачатку. пачатку Мы так стамляліся ад заняткаў, работы, вучэбных трывог, што нядзелі, калі можна трохі адпачыць лішнюю гадзіну паспаць, чакалі як найвялікшага свята. Але для мяне тая нядзеля была радасная. За чытанне горкага на палітвучобе я атрымаў тры нечарговыя нарады і мусіў дня валіць ішоў дождж. Другія суткі нізкія хмары ахутвалі вяршыні навакольных сопак і бесперапынна сеялі густы дождж. Накінуўшы плашч палатку, я хадзіў па лінейцы, якую сам толькі што старанна падмёў. Лінейка цягнецца ўздоўж зямлянак, выкапаных на схіле пясчанага ўзгорка, на якім віднеюцца накрытыя чахламі гарматы. З другога боку ўнізе скача па каменнях вясёлы гаманлівы ручай. Навокал пуста і ціха. Пасля снедання мае сябры дабіраюць тое, што не даспалі за тыдзень, ці пішуць пісьмы. Мне было крыху зайздросна. Хацелася і паспаць і напісаць пісьмо. Але разам з тым было прыемна хадзіць у адзіноце і думаць пад шум дажджу і ручая. Ніхто не перашкаджаў. Я думаў пра Сашу. Пісаў чарговае пісьмо, шукаючы самыя пяшчотныя словы. У 12 гадзін у пасёлку кіламетры за два ад нас загаварыла радыё. Слоў нельга было разабраць, але мне здалося па тону, што перадаюць нешта важнае. Захацелася паслухаць. Рэпрадуктары былі ў ленінскім кутку і ў афіцэрскай зямлянцы. У кутку я ведаў, палітрук і радкалея выпускаюць насценную газету, дзе, напэўна, распісваюць і мяне, мае нарады. Я не любіў малодшага палітрука Сідарэнку. Нічога кепскага ён мне не зрабіў увогуле. Здаецца, чалавек неблагі, мяккі па характару, гаманкі просты. Але не падабаліся яго жарты. Мяне, напрыклад, ён даволі часта насмешліва называў «жанатік». І колькі разоў з непрыемнай цікавасцю распытваў, як я жаніўся, якая ў мяне жонка – Таму я не пайшоў у ленінскі куток, а зазірну офіцэрскую зямлянку, каб сказаць лейтенанту Купанаву, што перадаюць нешта важнае і паслухаць самому. Але камандзір батарэі смачна, бестурботна спаў па дзіцячы, раскінуўшы рукі. Я ціха уключыў радыё і аслупянеў. Вайна. Thank you. адразу зразумеў гэтай страшэнна разгубіўся, не ведаючы, што павінен рабіць як днявальны, як баец, як чалавек нарэшце грамадзянін сваёй радзімы. Помню, я падумаў пра Сашу. І мне зрабілася так балюча быццам у той міг я назаўсёды страціў яе самага дарагога чалавека. Лейтенант расплюшчыў вочы, глянуў на мяне і... Павярнуўся на другі бок, напэўна, яму здалося, што ён нешта сніць. Тады я крыкнуў, «Таварыш лейтенант, вайна!» Ён падхапіўся, як па трывозе пачаў імкліва адвязвацца, Вока імгненна нацягнуў штаны, абуў боты і раптам застыў, усунуўшы руку не ў той рукаў гімнасцёркі. Дзіўна збялела яго ніжняя губа, калі ён пачуў заключныя словы старшынісаў наркома. Упершыню убачыў я таго, каго мы з павагай называлі Наполеонам, разгубленным і спалоханым. Што рабіць товарыш лейтенант, што рабіць? Ён апусціў гімнастёрку і знясілі насеў на ложак. Што рабіць? Ён, як і я не ведаў, што рабіць у гэтую страшную хвіліну і, можа, цэлую мінуту сядзеў нерухома са скамянелым тварам. Потым схамянуўся, успомніў свае абавязкі і крыкнуў: Трывога! Трывога! Mm-hmm. Трывога! Трывога! Не сваім голасам падхапіў я, выскачыўшы з зямлянкі. Віктор вальноў, які не спаў у вібіх першы, нездаволена кінуў мне звар'яцелі вы з Наполеонам, якая трывога ў такі дождж, тры дні матчастку будзеш чысціць. Я не паспеў яму адказаць, трэба было хутчэй скідаць з гарматы чахол. Другое гатова. Першае гатова. Прыбор гатоў. Дакладвалі адзін за адным камандзіры, як заўсёды весела, задаволеныя спрытнасцю сваіх разлікаў, якія навучыліся выбягаць па трывозе за адну мінуту. Камбат стаяў пасярод пазіцыі, У адной гімнастёрцы і ўглядаўся на захад у заслону дажджу, чакаючы ворага. Крыкнуў сувязістам. «Запытайце гукаловнікі?» «Не, шуму матораў не было, шумеў дождж. Потым Купанова паклікалі да тэлефона». Я сказаў сваім сябрам па разліку. «Вайна, хлопцы!» поверили не адразу. нас склікалі пасля таго, як камандзіры палітрук пагутарылі з камандным пунктам дывізіёна, Сідарэнка, заікаючыся больш, чым звычайна паведаміў, што ў чатыры гадзіны раніцы фашыская Германія вераломна напала на Савецкі Саюз. Мяне ўразіла гэтае паведамленне. Восім гадзіны дзе вайна, а мы нічога не ведалі. Баявая батарэя спакойна па-мірнаму адпачывала. Чаму? Мы ж ведаем, што недалёка ад нас у Нарвегіі таксама немцы яны не могуць не выступіць. Думка такая, відаць, шмат каго з курсантаў стрывожыла. А выказаў яе шчыры непасрэдны сеня Пясоцкі. Калі палітрук скончыў сваю прамову, ён спытаў: "Таварыш малодшы палітрук, Чым растлумачыць, што мы так позна падняліся па ваеннай трывозе, у век радыё. Сідарынка сумеўся, не ведаючы, што адказаць, глянуў на камандзіра батарэі і загадаў: "Таварыш Пясоцкі, трымайце язык за зубамі". -за -за -за -за -за -за -за -за Першым выступіў замполит Сцяпан Кідала. Таксама мой друг, але не па душэўнай блізкасці, як Сеня, а па абставінах. Чатыры гады мы вучыліся ў адным тэхнікуме, у адной групе нават нейкі час жылі на адной кватэры. Сцяпан гады на два старэйшы за мяне. Асаблівымі здольнасцямі ён не вызначаўся, але быў надзвычай настойлівы ў дасягненні мэты, а таму заўсёды актыўны. У тэхнікуме ён узначальваў правком. Тут у арміі таксама хутка пайшоў у гору. Праз паўгода начапіў трохкутнікі зампаліта. Ён гаварыў так, быццам перад ім была не батарэя сама, а сама меней дывізія. Ажно недзе за туломай у гарах адбівалася рэха яго басавітага голасу. Фашысты дрэнна ведаюць магутнасць нашай чырвонай арміі – Хутка яны пазнаюць яе. Не пройдзе тыдня, як мы будзем маршыраваць па вуліцах Берліна, вораг будзе разбіты на яго ж зямлі. Потым ён гаварыў яшчэ, што няхай толькі з'явяцца фашысцкія самалёты тут, над паўночнай крэпасцю. Усе адразу будуць збіты трапным агнём нашых батарэй. Я ўспамінаю цяпер пасля налёта яго словы, і мая непрыязнасць да гэтага пустаслова расце. Усе мы цвёрда упэўнены, што няма ў свеце больш магутнай арміі, чым наша. І дагэтуль верым, што вайна будзе перанесена на чужую зямлю, у Польшчу і далей у Германію, што нашы часці не адступяць ні на крок ад мяжы але залішне крыклівая, занадта ўжо самаўпэўненая прамова кідалы была мне непрыемная. Навошта гэта крычаць у такі момант? Хіба такія словы патрэбны людзям, каб узбадзёрыць іх? Нялёгка знайсці іх патрэбныя словы. Відаць, гэта адчувалі многія, а таму выступалі неахвотна і ў сваіх прамовах паўтараліся. Палітрук звярнуўся да сені, ён быў выдатнік вучобы. Вы, Пясоцкі, скажаце? Сені адмовіўся, можа, таму, што яму толькі што загадалі трымаць язык за зубамі. Пасля мітынгу мне захацелася пагутарыць з сенем, з іншымі хлопцамі, пачуць, што думаюць, што адчуваюць яны. Магчыма, гэта было хітрае жаданне. Праверыць свае ўласныя думкі, адчуванні. Разлікі стаялі на пагатове каля гарматы прыбораў, хоць наўрад ці была такая патрэба. Дождж і хмары засцілалі ўсё наваколле і самалёты ў такое надвор'е, не могли узлететь. Я попросился у командира сходить до дальномера. Хлопцы сядели под шахлом, маўклівыя, панурыя. Я сеў побач, абдумваючы, з чаго пачаць гаворку, каб прымусіць іх выказацца шчыра пра ўсё. Спытаў сені, чаму ён не выступіў. А што гаварыць? Неяк ажно страпянуўся ён. Крычаць, як кідала, абяцаць праз тыдзень Берлін узяць. Нельга забываць, што ў немцаў двухгадовы вопыт вайны, лепшая авіяцыя. Вайна з такім ворагам будзе нялёгкая. значыцца, вы не верыце ў перамогу курсант пясоцкі. Раптам прагучаў над нашымі галовамі голас кідалы. Ён стаяў на бруствары неглыбокага дальнамернага катлавана ў накідцы, з-пад капюшона блішчалі яго злосныя вочы. Сеня не разгубіўся ад такой нечаканасці і смел адказаў: « Я веру ў перамогу, але крычаць, не ведаючы ворага, што мы закідаем яго шапкамі, каму гэта патрэбна? Каб заспакоіць нас? А я не хачу быць спакойным у такі час, не жадаю. Ах, не жадаеш, не. Я хачу быць гатовым да ўсяго самага страшнага. Да чаго страшнага? Да ўсяго, што можа быць на вайне. Ха. Ты выдаеш сябе за вялікага разумніка, пабачым, адкуль у цябе такі розум. Пакінь, Сцяпан, пакінь, Не рабіць сябе начальніка, не такі сёння дзень, каб сварыцца, не стрываў і ўмяшаўся я, карыстаючыся правам друга. А ты чаму тут падпявала? Тваё месца каля гарматы бягом марш. Я слупянеў. Усяго я чакаў адкідала лет такога. Не. Я кепска ведаў, гэтага чалавека. На закрытым камсамольскім сходзе абмяркоўвалі пытанне аб паражэнчым настроі у курсанта пясоцкага. У той час, калі ўся наша вялікая радзіма, увесь савецкі народ узнімаецца, каб даць адпор нахабнаму ворагу, у нашых радах, таварышы, знайшоўся чалавек, які сумняваецца ў магутнасці чырвонай арміі. Няправда, Я не сумняваюся, запярэчыў збялелы сеня. Усе паглядзелі на яго са здзіўленнем. Перапыняць палітрука парушэнне дысцыпліны за гэта можна атрымаць яшчэ большую кару. К -к -к курсант Пясоцкий! Сідарынка губляў думку, калі яму перашкаджалі, а таму доўга маўчаў, нервова хадзіў перад камсамольцамі, якія зноў панурылі свае галовы, цёр далоні. Нарэшце сказаў, але ўжо неспакойна інфармацыйна з гнеўным абурэннем. «Бачыце, гэты чалавек хоча падарваць баяздольнасць батарэгі!» распуская панічныя чуткі, усхваляе фашысцкую тэхніку, авіяцыю. Я сядзеў крыху збоку і бачыў твары многіх курсантаў, нашых сеняў сяброў, з якімі мы восем месяцаў разам спалі і елі, займаліся і адпачывалі, чыталі адны кнігі, абмяркоўвалі адны падзеі. Усе яны раней паважалі іншыя, сенью за яго веды і сціпласць. Але цяпер я чытаў гэта на іх тварах, амаль усе верылі у словы палітрука. рука. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.